anasema fa aina nisau min hadha wako wapi wanawake wako wapi shekhe anauliza wako wapi wanawake na hadithi hii wako wapi kina mama wa Kiislamu aina nisau hadha zaman wako wapi wanawake wa zama zetu hizi japokuwa hatuitii dosari zama hatuitii dosari zama zama ni nzuri tu wabaya ni watu nuibu zamanana wala aibu fina tunazitia aibu zama zetu na aibu ni sisi wenyewe ziko kwetu wa mali zamani na aibu siwana zama zetu hazina aibu yoyote aibu ni sisi wenyewe dosari ni sisi wenyewe nahju dha tunasema nahju dha zamani bighairi dhambi eh tunazishambulia hizi zama pasina dhambi lolote walau nataqa zamanu lana hajana na lau kama zama zingelizungumza kuhusu sisi zingetushambulia sisi zama zile zile tu miezi ni ile ile tu aina nisau hadha zaman wako wapi wanawake wa zama hizi wako wapi aina baadhi nisa wako wapi wale baadhi ya wanawake allati idha ghadabat idha ghadabat ihdahunna ambao mmoja wao anapokasirika na kughadhibika akhadhat haqibataha, anabeba begi lake. Unaona mtu akusemeshi, anatungua begi kutoka juu ya kabati, anaanza kufungua kabati la nguo, mara kana huko kavimba, kakupiga kipushi kwenye mlango, pup basi tishari, shetani kamkalia kizangu hizi kakifungo hizi kakifungo hizi, huyo fanya bible lake huyo, toka zake mbele ya macho yako au wengine na kusubiri wewe kushatoka ndo anafanya mambo yake hayo unarudi nyumba iko tupu kitanda hakuna godoro halipo viatu hakuna kafunganya kaondoka huenda kasaidiwa na baadhi ya jamaa zake yeye eh, amekufanyaje amekufanyaje ah eh, hakujui huyo eh? hakujui huyo ulizia kenta shingapi hapo nimeambia shilingi 1050 na kutumia nenda kwa wakala kachukua elfu hamsini njoo rudi rudi yu amekukuta wewe amekupata kwenu haja kuokota kutoka chini ya muembe wewe na ndugu zako na wazazi wako ala apata bichwa anajua kuna watu wanamsupport kuna watu wako nyuma yake mtu kamdhamini pesa ya kuchukua gari ya kuingiza vitu kuingiza vyombo anaondoka hana ridhaa ya mumewe anaondoka hajaruhusiwa na mume wake anaondoka wako wapi hawa wanawake na hizi hadithi wadhahabat ila baiti ahliha kisha akaondoka kuelekea nyumbani kwao wabaqiyat fi baiti ahliha ayaman na akabaki huko nyumbani kwao masiku kadha wa kadha wiki za katika mume anataka aende kumchukua mke wake wa ahluha yatasaddauna lizawjiha ilhali watu wake huyu mwanamke huyu yatasaddauna lizawjiha ah, wanamwekea ngome kwa ajili ya mke wake wanamwekea ngome uzio kizuizi wanamzuia hodi hodi natoka baba mko pale umesahau nini hapo ah nilikuwa nimekuja kumulizia nani mke wangu mama mama Fatima. hayupo hapa hayupo kila juhudi anazozifanya ana anafeli anakwenda kwa mshenga anakwenda kwa ustadhi anafeli hawamruhusu kukutana na mke wake ambaye huyo mke ameshafanya makosa yake mume kajishusha, basi acha niende tukayamalize. Ndugu ndugu wanamwekea wanamkingia kifua binti yao, yamnaunahu haqqahu, wanamnyima huyu mume haki zake. Wala yahuthunaha ala rujui ilayhi, wala hawamuhimizi binti yao ndugu yao ala rujui ilayhi, kurejea kwa mumewe, tofauti na walivyokuwa wazee wa kizamani binti yetu ametoka huko kuja nyumbani kwao mzee anasikilizia huyo amekuja kusalimia mara moja kabla ya jioni ataondoka au vipi siku mingia bado yupo Maimuna hebu njoo vipi mbona uko hapa mimi ndio nimekuja kusalimia tu mama mara moja vipi baba mimi nimekorofisha sasa nini una sina talaka rudi kwa mama wako wazee wa zamani walikufanya hivi, yani hukai umeachika, sijaachika kwa mume wako, kwa mume wako rudi. Siwezi kuwa na mke wa mtu wako siwezi kubeba hii dhima, hii ni dhima, siwezi kuibeba. Wazee wanaogopa dhima, na kweli ni dhima, kweli ni dhima. Wamzuiaje? Unamwekaje mke wa mtu? Binti yako ndio, lakini mke wa mtu wala yahuthunaha ala rujui ilayhi wakawa hawamhimizi kurejea kwake wala yuadibunaha wala hawamuadabishi na kumfunza adabu kwamba wewe huwezi kuruhusiwi kufanya hivyo si sawa yule ni mume wako amekuruhusu hapana pata dhambi rudi wala yuallimunaha wala hawamuelimishi haya ndiyo yalikuwepo kwenye jamii yetu wallahi alazim na hii ni dalili kwamba sisi tuko mbali na mafunzo yetu ya dini. Yote haya ndio yaliyojaa kwenye majumba yetu haya, bali mzazi anaweza akawa iko juu kama mbogo, ananusuru uovu, ananusuru batili, ananusuru dhulma, bali huenda wakamsafirisha kabisa, kwamba pia hapa pia sikuone, hapa hapa karibu karibu hapa akuone yeye, ana hadhi gani akuone wewe mpeni na ule ende kwa mjomba wake huko anatokomezwa mbali na haya yana madhara makubwa wallahi la madhara makubwa wengi wa wake wa watu wakiwa na migogoro kama hii eh, wanakwenda kinyume kabisa na sharia ndio fursa ya wale waliokuwa wakiwanyemelea kabla ya ndoa ndio fursa zao mara nyingi zinakuwa na wanafanikiwa akiwa katika mashakili ya kindoa wengi wa wanawake illa man mzazi anabeba hii dhima anabeba hili jukumu ikiwa support batil hii anasema alaysat hadhihi muhajiratan li firashi zawjiha je mwanamke huyu kweli hahesabiki ya kwamba amelihama godoro la mumewe innaha wallahi la zawjatun hakika huyu wallahi ni mke bado wa innaha lamhajiratun firasha zawjiha na hakika yeye wallahi analihama godoro la mumewe wa nabiyuha na nabii wake mwanamke huyu sallallahu alayhi wasallam akhbaraha alishampa habari akamwambia anna almar'ata idha batat muhajiratan firasha zawjiha ya kwamba mwanamke yeyote atakayelihama godoro la mumewe la'anataha almalaikatu hatta tarji' analaaniwa na malaika mpaka arejee huyu kwao yuko kwao analaaniwa na malaika amehamishwa akapelekwa kwa mjomba analaaniwa na malaika رواه البخاري واللفظ له ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم انا سيما متومه صلى الله عليه وسلم كتك حديث ابو هريره idha daa rajulu imra'atahu ila firashihi pindi pale mwanamume atakapomuita mkewe ila firashihi kunako godoro lake eh fabata ghadbana alaiha hapo kuna maneno faabat ilianguka hapo faabat akakataa huyo mwanamke akagoma staki فبات غضبان عليها أكلال من أمي أكي وأمم غضبكي ويمك واك أليمقمي لعنتها الملائكة أنا لاني ومن أمكي هو ملائكة حتى تصبح مباك أبموكي ونا أصبوهي رواه البخاري واللفظ له ومسلم كوي من أمكي مباركة أنا بو mghadhibikia au amemkasirikia mumewe, mfano ikitokea kibinadamu, ni, ni watu kama sisi wana vinyongo, basi isifikie haya, simhame kwenye godoro lake, hata kama mwanamke huyo amekasirika, kwa sababu kufanya hivyo ni kuna laana, kuna laana za malaika. min haqi zauji ala zaujatihi, miongoni mwa haki za mume juu ya mke wake, antatawaddada ilayhi ndio ile kujipendekeza kwake, ajipendekeze kwake. Yako mengi ya kuyafanya kwa wanaume kuwapendekezesha nafsi zao ziwapende. Tatawaddadu, avune kutoka kwa mume wake mawadda, mapenzi. Mwanamke mjanja siku zote anafanya hayo, anamwangalia mume wake na anamdurusu na anamsoma, anapenda nini huyu akishajua anapenda hiki anapenda hiki anapenda hiki anapenda hiki, ndipo anavyofanya matashtiti yake. Mwanamke mwerevu anafanya matashtiti yake haya, kuteka ule moyo wa mume wake, kuteka huba kutoka kwa mume wake. Wanaume wanapenda kwa wake zao wawe mithili ya watoto wadogo. Hili jambo nalipenda wanaume wengi ahudumiwe hudumiwe kwenye kila hatua kwa mwanamke akiwa analijua hilo amelidurusu hilo kwa mume wake hata kama haja hajalidurusu lakini kuna mambo basi yapo hivyo kimaelekezo mtaka mnambie kwamba mtu akiwa anaogeshwa na, na, na mke wake huyo mwanamme ha, ha, hafurahishwi na jambo hilo kwamba ah, toka bwana toka kubafuni, mambo gani sasa unaletea? hakuna mwanamme huyo labda ametoka mbali wapi huko ndani ndani sweka huko midurweni lakini mwanamume anapenda jambo linasubuliwa sababu hata wewe ukioga kuna sehemu mkono wako haufiki kujitoa taka ndio maana mgongo umekuwa unajaa nongo sababu huna wa kukusugua unasuguliwa vizuri kabisa wallahi alazim unakatwa kucha mwanamke anakukagua eh baba wewe usitoke nitakukata kucha kwanza kukata kucha mambo mazuri mazuri anakufanyia muda huu sio muda wa lunch wala sio muda kadha lakini mume wangu amekaa tu pale ipo yupo tu pale sebuleni mara umeletoa vijikaranga vya kukaanga umeletoa na kichai pembeni ushaufu mara amekaa jikoni amekaa na kufikiria ah mume wangu amekaa tu pale ametulizana hana chochote cha kumchangamsha mara kaenda kwenye freezer kwenye friji ametoa kitu kidogo amechukua chungwa na siku hizo wana mitindo yao wanatengeneza ile chungwa kama ua hivi limetengenezwa kama ua fulani unaletewa pale mbele yako ningine mtasikia tu kwenye redio wallahi la pambo mpaka kwenye kachumbari kachumbari imetengenezwa kwa nakshi nakshi fulani hivi kwa hiyo mwanamke katika haki hizi za mume wake avune kutoka kwake mapenzi ajibebishe ajipendekeze wa antarhamahu na atakiwa mwanamke amhurumie mume wake ni katika haki za mwenyezi wa antakuna sakana lahu na awe mwanamke huyu ni utulivu wa mume wake mume anatulia kwa huyu mwanamke anatulizana sio kwamba toka kazini tafrani akija nyumbani tafrani ana, ana, ana, ana yani hapendi awahi kwenda nyumbani hapendi yani bora achelewe amkuta amelala ukijiona mume wako uko hivi unajua una kasoro una kasoro una kasoro waqad qala ta'ala na kwa hakika amesema Allah mtukufu wa min ayatihi na miongoni mwa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala aya kwa maana ya alama na dalili miongoni mwa dalili na alama zake Allah zinazojulisha juu ya huruma zake kwamba yeye ana huruma na juu ya kule kuwajali kwake waja wake na kwamba ana inaya na wao na zenye kujulisha juu ya hikma zake zilizopea subhanahu wa ta'ala kwamba ana hikma kwenye mambo yake na kwamba zinajulisha juu ya ilmu yake iliyovizunguka vyote kwamba anawajua an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ni yeye kukuumbieni nyinyi wanaume min anfusikum kutokamana na jinsia yenu ya utu azwaja wenza wenu mnaonasibiana nao wao wana wanasibu nyinyi na nyinyi mna wanasibu wao, mnanasibiana kwa maana ni watu kama nyinyi. Wakasema ahlulilmi, na hii aya ni dalili ya kujulisha kutofaa kuoana majini na watu. Eh, naweza mkasikia mtu asema mimi na mke wangu mmoja jini na mke wa kijini kuna jambo hilo Allah anasema min anfusikum azwaja wake waliotokamana na jinsi yenu wewe mtu mke wako ni mtu jini mke wake ni jini tumeelewana vizuri jamani hapa kwani kuumbiwa wake zetu kutokamana na jinsi zetu kuna kuna hikma gani hapa tunapatikana nini hapo Allah anasema litaskunu ilaiha ili mpate kutulizana kwa hao wake zenu tuliowaumba waliotokamana na jinsi yenu binadamu ni watu kama nyinyi mnatulizana kwa maana kumchukua asiyekuwa jinsi yako hutulizani kweli si kweli mke wako jini zamu yake siku ya alhamisi usiku ana chumba chake hicho chumba hakiingiliwi na mtu mume atoka asema anaingia kwa mara amekuja mke wake anaweza akaja siku hiyo kabadilika akaja refu limegota kwenye dari kuna kutulizana hapo mko kitandani wamwambia ngoja nataka niseme taa akwambia subiri tu hapo jikono hilo laanza kurefuka kwenye switch limezima taa kuna kutulizana hapo kuna kutulizana au kuna kuna kukimbiana mwambie mke wangu nipige busu anatoa milimi mitatu milimi mitatu inatoka pat kuna kutulizana hapo ndio maana wakasema ahlul ilmi hii aya ni dalili kwamba hakuna kuoana baina binadamu na majini abadi jini anageuka nyoka Allah akampa malaka uwezo hajigeuza nyoka kwa kwa kitandani mke nyoka kajibalisha kwa nyoka hao ni mke mwanadamu kama sura kibinadamu kaja kibinadamu siku hiyo kimiguni na kwato za ng'ombe mguni na kwato za ng'ombe au ana mkia wa ng'ombe atikisa mkia namna hiyo hakuna mambo haya kwa hiyo wao wanasema kama kaoa jini wa majahili tu hawafahamu mambo na washirikina tu